a ƙarshen hadisi na 655 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na 285 a hadisi na 656 mana ya ce babu manta awwaza billahi min al wannan babi zai karantar da mu wanda ya yi addu'a ya nemi tsarin Allah minal kasari daga kasara ya halatta ko bai halatta ba shi ne imamun bukari ya yi babi a cikin wanda littafi ce babu manta awwaza billahi minal kasari wannan babi zai karantar da mu halacci wani ya roƙi Allah subhanahu wata'ala tsari daga kasala abinda ake ce ma kasala shi kasala wanda za ta hana mutum aikata alkhairi kamar misali mutum yana kwance da asuba a ji an kira sallah sai kasala ta rufe shi ya kasa tashi ya tafiye sallar nan cikin jam'i cikin lokaci To irin wannan kasala wanda za ta hana mutum aikata wani aiki na alkhairi ita ce ake neman tsari daga gare ta babu manta a waza billahi min alkasin ƙarar bukari rahimullahu ta'ala haddasa abdullahi ƙala haddasa lillais ƙala haddasa ne ibn hadi an amuru ibn shu'aibin an abihi an jaddihi ƙala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرب وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب النار وانا حديث أنكر أوشي دغا عمرو ابن شعيب an abihi an jaddihi ya karbo a wajen mahaifinsa shi kuma ya karbo a wurin kakansa kala ya ce samitin nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙuri na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙuri yana cewa allahumma inni a uzubika ya allah ni ina neman tsari a wurinka ina neman tsari a wurinka daga ne sai ya ce minal kasan daga kasala kasala wanda za ta hana mutum aikata wani aiki na addini wal magrab da kuma bashi da bashi wa uzbika min fitnatil masihi dajjal ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar dujal wa duka min azabin na, ina neman tsarinka ya Allah daga azaba ta wuta a wannan hadisin za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga waɗansu abubuwa guda kuma abu na farko shi ne kasala kuma shi ne muhallin shahid wanda ya sanya imamun bukari ya kawo wannan hadisun a cikin wannan babu kasala shi ne duk yanayin da mutum zai samu kan shi na gajiya ko rauni wanda zai kasa yin sa ya aikata wani aiki na alkhairi to irin wannan kasalar ba a santa a musulunci shi ya sa zan allah ke neman allah ya tsare shi daga ya samu kan sha irin wannan yanayi sai abu na biyu shine almagran bashi a wani hadisi wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullahi na ga kana yawan neman tsarin Allah daga bashi ya ce ibashi ai yana da matsala idan mutum ya ci bashi to zai iya haifar masa da waɗansu matsaloli guda biyu ce za haddasa ka gaba in yi zai yi magana ya karya yau shi za ka biya an rutsa da shi ya ce ku zo gobe sha Allah wajen da goben ce kuma bai da shi ya bai bada da, ya kare ya ke sannan idan ya yi alkawari zai saba to shi sa sai manzan Allah yake neman Allah ya tsare shi daga bashi bashi fitina ne Allah ya tsare mu ba su daga bashi sannan wa'uz duka min fitnatin masihid dajjal abu na uku yana neman tsari daga fitinar dujal dujal wata halitta ne wani mutum ne wanda za a yi a ƙarshen duniya wanda zai zo ya fitin duniya baki daya ya kawo yanayi ya fitina al'umma ya halakar da mutane da yawa shidan yana da sharrori masu yawa saboda sharrinsa da bala'in da ke tattare da shi mazan Allah a hadisi ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko face wannan annabin ya tsoratar da mutanensa game da al'amarin dujar sai addu'a ta cikin hudu wa a'udhu bika min azabin nar ce ina neman tsarinka daga azabar wuta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rubuto yana wannan addu'a ya zo a ruwayar mujahid ibn jabar daga abu huraira ya ce ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallama arba'an aw ithnatayn illa sami sami'tuhu yad'u allahumma inni a'udhu bika minan na al a akhrajahu ibn hibban warwa muhammad an aisha anhu idza faraga ahadukum min at-tashahhud falyata'awwad billahi min arba'in min azabi jahannama wa azabi kabari wa fitnatil mahya wal mamat wal masih dajjal wadannan na hadisi sun nuna mana manzon Allah yana wannan addu'ar a cikin tahiya ta ƙarshe a sallolinsa sawa'un sallah ce mai raka'a hudu ko sallah mai raka'a biyu in ya je tahiya ta ƙarshe ne yake wannan addu'a sannan addu'ar ta zo da lafuzza mabambanta juna wannan yana daga cikin lafuzza Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal magrami, wa a'udhu bika min fitnati al dajjal wa a'udhu min azabin nari wannan hadisin hadisi ne ingantacce Muhammad Nasiru, Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a sahih adabin mufrat sannan imamu ahmad ya fitar da shi a musnad nashi a musnad haka imamun nasa'i shi ya fitar da shi Malam yace ce haddasa musa kala haddasa na hamad kala akbara na muhammad ibn ziyadi an abi huraira ta kala kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya ta'awwadu billahi min sharrin al-mahya wal mamat wa azabil qabri wa sharril masihid dajjal a wannan ruwaya ta na abu huraira ya ce kana nabiyu manzon Allah ya kasance ya ta'awwadu billahi yana neman tsarin Allah yana neman tsari a wurin Allah min sharrin mahaya wal mamat daga sharrin rayuwa da kuma mutuwa sharar rayuwa shi ne duk wani abu na sharri wanda zai iya samun mutum a duniya to yana neman tsari daga gare shi sharrin mutuwa kuma duk wani abu na sharri wanda zai iya bijiro wa mutum tun daga lokacin da ya mutu har zuwa lokacin da za a sa shi kabari har zuwa lokacin fita daga kabari har zuwa tsayuwar hisabi duk wani abu na sharri mutum yana neman tsari daga gare shi wa azabil kabari sai a zaba a cikin kabari azaba a cikin kabari ta tabbata a hadisai da dama ta tabbata a hadisai da dama cewa akwai azaba a cikin kabari sannan azaban nan ta cikin kabari tana bukatar addu'a kwarai da gaske sai manzon Allah yake roƙon Allah ya kare shi ya tsare shi daga wannan azaba wa sharril masihid dajjal sai kuma dujjal su kaga waɗannan abubuwa duka manzon Allah yana neman tsare da su ibn bakkar a sharhin sayul bukhari ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan addu'o'i ne da ɗayan dalili guda uku ko dai yana yi don ya koya mana domin idan bai yi ba ba da za a yi koya abin da ya yi shi ne yake zama shari'a da haka akwai bukatar duk da shi baya da bukatar waɗannan abubuwan duka allah ya amintar da shi da gare su to amma dole ya yi don a ruwaito kamar yadda aka ruwaito yanzu musan ga yadda ake yi ga wurin da ake yi ga abin da ake cewa ce yana irin waɗannan addu'o'i da wannan manufa ko kuma yana roƙa ma al'umma sani kamar nan da ya ce allahumma inni a uzubika minal kasal ba shi yake nufi yana nufin ya allah ka kare al'ummata daga kasala ka kare al'ummata daga bashi ka kare al'ummata daga fitinar dujar ko kuma yana yi ne domin waɗannan addu'o'i yin su ibada ne tun da kawai ibada ne manzo Allah kuma ya fi kowa yawan ibada tushe sun ya sai yake yin su alawashin ibada ba wai don yana da bukatuwa zuwa ga abubuwan da ake roƙo ba domin Allah ta'ala ya riga ya amintar da shi daga waɗannan abubuwa haka ibini bakalin ya kawo wannan bayanin a littafin sosai sharhin da buhari wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce ibn hibbana da imam al-baihaqi duk sun fitar da shi albaniya inganta shi a sirri adabin mufrat don haka dai ya halatta mutum ya roƙi allah subhanahu wata'ala ya ba shi kariya da ya kasala wannan ruwaya ta biyu malamai suka ce babu ambatan kasala a ciki don haka ba ta da alaƙa da babin hadisin ya yi kutse ya shigo ne allahu alawa alam babu mallam ya laha ya zab alaihi babi na gaba zai karantar da mu mallam ya laha wanda baya roƙon allah ya zab alaihi to allah zai yi fushi da shi shi allah so yake a roƙe shi to wanda ma bai roƙon allah bai addu'a to allah fushi yake da shi me ya sanya allah zai yi fushi domin duk wanda baya roƙon allah bai addu'a ɗayan biyu ne ya sanya yake yi ko dai girman kai shi yana jin ya fi ƙarfin ya roƙi allah ko kuma yanke ƙauna daga rahamar allah mutum ya ji cewa shi ko ya roƙa Allah ba zai karɓa ba saboda zunubinsa ko wanda dalili na shi to duka biyun nan kuma haramun ne mutum ya girman kai ya stakbiru yastakbiruna an ibadati malamai suka ce al ibada ibadati da aka faɗa a cikin wannan ayar ana nufin addu'a lalle waɗanda suke girman kai ashe wani zai iya yin girman kai ya roƙon Allah ta'ala to Allah yana fushi da shi wani shi kuma kawai yana ganin bai da hope wajen Allah ta'ala saboda zunuban shi ko wani a dalili sai yana ganin Allah ba zai karba addu'arsa ba to shi ma fushi Allah yake da shi amma wanda ya aji girman kai wanda bai yake kauna daga rahamar Allah bai yake ta roƙon Allah ta'ala to Allah yana son haka da haka wanda baya roƙon Allah Allah fushi yake yi da shi قال البخاري حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا أبو المليه سبيه قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه madala ce duk wanda baya roƙon Allah to Allah mai girma da dokaka yana fushi da shi ya zo a ruwaya ta abdullahi dan mas'udin na wannan hadisin yake cewa salullaha min fadlihi فإن الله يحب أن يسأل فمن لا يسأل الله فيبغضه فيغضب عليه a wacce ruwa da ya ce ku roƙi Allah ta'ala daga falalarsa domin Allah yana son a roƙe shi duk wanda baya roƙon Allah to Allah ta'ala wannan ƙin roƙon Allah da yake yana fusatar da ubangiji sai shi kuma Allah ya ji fushin shi sai shi kuma allah ya fushi da shi sannan a cikin wannan suka ce fihi dalilin ala anna du'a al'abd rabbahu min ahammi ma ya yajibu alaihi min haƙƙin lahi ta'ala wa zama ma da alaihi wannan yana mana ka roƙi allah ta'ala yana daga cikin mafi girman haƙoƙin Allah a kanka Allah yana da haƙoƙi a kanka to daga cikin haƙoƙin Ubangiji a kanka shine ka zama kana roƙonsa ya zama to kana roƙonsa duk wanda bai roƙon Allah ta'ala fushi Allah yake da shi shi ya sanya ga annabawa su ne a gaba-gaba wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da addu'o'i sai da dama sun zo wanda manzon Allah yake addu'o'i har ya kai ga wadansu ma suna rubutu a kitabun du'a a rubuta littafi kan addu'o'in manzan Allah kaɗai hadisai a dinga kawo su wanda manzan Allah ya addu'a sannan annabawan Allah wanda suka gabata za mu ga dukkaninsu sun yi addu'a in al'amura su tun caɗe musu sai su koma ga Allah su yi ta addu'a suna roƙon Allah su wani wata'ala a shekun ga addu'a siffa ce ta mutanen kirki siffa ce ta mutanen ƙwarai domin wanda ya zamanto baya addu'a to Allah ta'ala ya kan yi fushi da shi kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi da abu ala da imam hakim da imam bagwi da ibn maja hadisi ne ingantacce albani ya inganta shi a sahul adabul mufrad nashi قال البخاري حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني حاتم ابن إسماعيل عن أبي المليح an abi salihin alkuzi Kala samita سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم duk wanda baya roƙonsa yana nufin Allah kenan to yaghdab alaihi ubangiji ta'ala yakan yi fushi da shi wannan hadisi ɗaya ne sai dai kawai ya canza isnadi ne anan قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء ولا يقولن أهدكم إن شئت فأعلمي فإن الله لا مستكره لكم wannan hadisin daga anas ɗan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce ila da autumullaha azimu fil du'a idan za ku roƙi Allah ta'ala addu'a to ku sakankance a cikin addu'arku wala ya ƙulan na ahadukum karɗayanku ya ce in shi ita fa'a'adini in ka so Allah ka bani kaga wanda ya ce haka bai sakankance a cikin addu'arsa ba ya ce fa'in Allah ku sani shi Allah la mustakari halahu ba wanda ke masa tilas ba wanda zai masa tilas so ka roƙe shi kawai in ya ga dama ne dama zai baka in bai ga dama ba zai baka ba wanda zai sanya shi tilas amma kuma ka ce ya Allah in ka so ka bani kuma bai dace ba baya daga cikin ladabin addu'a kuma yin hakan yana lalata addu'a kamar da wannan hadisin ya gabata a can baya imamu bukari ya mana babi akan wannan a can baya قال البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان ابن أثمان قال سمعت أثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وكان أصابه درف من الفلا من الفالج فجعل ينزو إليه ففإن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله wani hadisi an karɓo shi daga abin zinaj shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa mahaifinsa kuma ya karɓo daga abban ibn usman abban ibn usman ɗanɗan sayidina usman ne yana daga cikin 'ya'yan na usman ibn affan an ce an haife shi shekara ta ashirin bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan ya rasu shekara ta ɗari da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan tabi'ai marota hadisi masana fikihu to shi abban ibn usman ya ce sami usman na ji usman waye usman shi ne babansa sai na usman na affan ya ce na ji shi kala yana cewa samitin nabi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kala duk wanda ya ce sabaha kulli yaumin da asubahi duk wanda yake fada da asuba a kowace rana kuma sa'a kulle lailatin da kuma yammaci salasin salasin ya fada kafa uku uku da safa kafa uku da yamma kafa uku ya ce bismillahi lazi la ya duru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai da sunan Allah wanda ba wanda ya sai cutar in an yi riko da sunansa a cikin kasai ko a cikin sammai wa huwa samiul alim shi mai ji ne kuma masari duk wanda ya faɗi wannan sau uku da safe to lam ya duruhu ya ce ba abinda zai cutar da shi idan mutum ya faɗa da asuba to yinin ranar nan allah ta'ala zai ba shi kariya ba abinda zai cutar da shi har zuwa yammaci in yammaci ya zo ya sake maimaitawa allah zai tsare shi har zuwa safiya in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam so kun ga waɗannan azkar wato sakaci ne muka yi da su yasa da abubuwan da suke faruwa suke faruwa inda ya ka faɗa da ya yi. ka faɗa da kana mai imani da abin da manzan Allah ya faɗa wallahi Allah zai tsare ka ba abin da zai same ka ba abin da zai same ka kaga kuma ba wata wahala ba ce ba kana zaune za ka yi wannan zikirin in baka yi macin nan ba yanzu kana iya bismillahi lazi la ya duru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim bismillahi lazi la ya duru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim bismillahi lazi la ya duru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim shikenan ka gama kana da security daga hadarin mota kana da security daga barayi kana da security daga kidnappers kana da security ga duk wani abu wanda zai iya cutar da kai mutum ne ko aljani kai har ciwace-ciwace za ka samu aminci daga gare su to amma sai muna sakaci da irin waɗannan zikirorin allah shirin da mu na haka manzo ce duk wanda ya faɗi wannan to ga kariyar da zai samu daga wajen Allah lam yadurruhu shay'un bin nakira ba wani abu wanda zai same shi komi ne ne komin kankantarsa komin girmansa wa kana asabahu darafun filfalic to shi abban ibn usman ya kasance ya samu shanyewar jiki rabin jiki shine falic paralysis gefen gudanar jikinsa darafun min alfalic daraf shine gefen jiki ya samu lokacin da yake faɗar wannan hadisin akwai yawa rabin jiki a tare da shi an ce ya samu yawa rabin jiki ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa da an ya mutu bi sanatin ya rage shekara ɗaya ya bar duniya allah jarabce shi da wannan ciwon rabin jikinsa ya mutu sai dai shekara ɗaya a irin wannan yanayin sannan allah ya ɗauki rayuwarsa so ga mutumin da ya buɗe baki ya ce muku duk wanda ya wannan addu'a ba abin zai same shi sai kuma ka gan shi shi ya shage me za ka ce za ce to kai ya aka yi ka samu wannan matsala a jikinka kuma ga wannan addu'a ko ba haka mutum zai ce ba da haka faja ala yanzu ilaihi wanda ya karɓo hadisin nan daga wurinsa sai yana kallon shi kallon da yake masa wannan tunanin yake yi to kai da kake gaya min haka ya aka yi kabar jikinka ya shanye rabi ba kai wannan addu'ar ba ne ba komi ya faru a ranar fafaɗi na lagu faƙala sai abban ya fahimci abinda wannan mutumin yake tunani faƙala sai ce mashi innal hadisa kama haddastuka ya ce mashi kaji wannan hadisin yadda ka ji shi yadda ka ji na faɗa maka shi haka hadisin yake kuma haka ma'anarsa take duk wanda ya Allah zai tsare shi sai ce walakin ni sai dai ni din nan da ka gani da rabin jikina ya mutu lam aqulhu zalikal yawma ranar da wannan ibtila'in ya samu ranar ban yi wannan zikirin ba me yasa ya ban yi ba liyan biya qadrullah don kaddara Allah ta hau kaina Allah ya riga ya rubuto wannan musiba za ta samu to kaga idan yi zikirin ai ba za ta same shi ba to don kaddarar ta tabbata sai aka mantar da shi zikirin sai bai yi ba a wannan ranar sai kuma ya samu wannan matsalai sai ya samu wannan matsalai so wannan yana daga cikin azkarul masa wasu ba yana daga cikin zikirori na asubahi da na yammaci wanda ake so mutum ya lazimta wajen kariya ne mutum ya lazimta kowai maza su lazimta mata su lazimta manya su lazimta yara ƙanana a koya masu su iya irin waɗannan azkafin su ne ake kaya ma suna ƙanana suna har da cewa ana gaya musu kuma lokacin da za su dinga yi to sai ga yaro ya juni da waɗannan azkafin yanzu ko da ya girma wani ya zo ya sanya mai katin carbi ya ce ga yadda ake zikiri zai ce a ba haka ake zikiri ga yadda ake zikiri wannan su ne azkar wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ya koyar da mu to su ya kamata mu wa mu yawaita yin su malam ya kawo wannan hadisin a cikin wannan babu amma malamai suka ce yana da alaƙa da babu waɗansu kuma suka ce kamar bai da alaƙa da babu ta fuskar inda yake da 'yar alaƙa da babu an ce mallam ya tsalin laha ya gab alaihi wanda bai roƙi allah ba allah zai fushi da shi kenan wannan azkar ɗin ai nau'in addu'a ne ko ba haka ba neman tsari ne bismillah ladi la ma ismihi wa la ne addu'a ce ta neman tsari to idan ba ka yi addu'ar da ita ba ka nemi tsarin Allah da ita mai Allah zai maka Allah zai fushi da kai kenan yana daga cikin fushin Allah sai wata musiba ta same ka kamar yadda ya faru da abba mun gani kenan hatta a wannan cewa wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi a buɗe ne har addu'a ta neman kariya in ba ka roƙon Allah Allah sai ya fushi da kai allah yana son a roƙe shi to sannan wata fa'ida shi ne ko mun ji wannan zikiri mai nusi mai matuƙar tsada wanda ake son a shigalci da shi mun gane a shigalci da shi malamai suka ce wa fil hadis dalilin ala anna hadihin kalimat ta dafa'u an ƙa'ilu ha kullu durrin ka'inan ma kana wa annahu la yusawu bi shay'in fi laylihi wa la fi naharihi idza qalaha fi al-layli wan nahar malamai suka ce wannan hadisin ya nuna mana cewa waɗannan kalmomi idan mutum ya faɗe su da daddare ko da rana to babu abin da zai same shi a cikin daren nan ko a cikin yanayin inda ya faɗa mun gani wafi miftahil hisni ya zuwa littafin miftahil hisni aka ce inna sibaha min tulu ilfajar ila gurubi shamsi Ina aka ce asaba to tun daga fitowar alfijir har zuwa faɗin rana duk wannan saba ne kenan duk cikin wannan lokacin kaɗe walmuradu bin masa'i abinda ke almasa kuma min gurubi ila al daga faduwar rana har zuwa ta al-fajr haka yazo cikin littafin ismi wa qad abada man qala inna su al-masa yadkhulu waqtuhu biz-zawal fa in arada dukhul al-ashi fa qaribun wa in arada al-masa fa ba'idun ya zo a wani tafi tuhfatu zakirina akwai malaman da suka ce almasa inda ma tana shigowa da rana ta yi zawar suka ce wannan maganar tana da nisa akwai kuskure cikinta waɗansu malafijir shi ne al'asaba zuwa lokacin la'asar yammaci daga la'asar kuma zuwa abin ganin almihim dai wannan zikiri da safa ake yin shi ka ga sallar asuba ka kare kana iya yin shi in ka yi shi bayan la'asar na yamman babu laifi in bayan magariba ka sanya shi babu laifi duka ya yi in ka manta ba ka sami yi ba duk lokacin da ka tana sai ka yi to in ka yi kana mai yakini da sakankan cewa da gaskata abinda manzan Allah ya faɗa na samun tsaro da kariya daga wajen Allah to bi izinin ya ta'ala Allah zai tsare ka ba abinda zai same ka wannan an gwada ba so ɗaya ba so biyu ba <laughs> an gani to allah ya tsare da haka irin waɗannan askar ɗin kamar da na falada sun a dinga koya ma yara su a dinga koya ma yara su su har da su tun suna ƙanana koya ma yara maza a koya ma yara mata da su da azkar na munasabat wajen cin abinci a koya ma yaro ga zikirin da za ka yi ka ce bismillahi in ka gama ka ce alhamdulillahi in ka manta ba ka ce bismillahi ba ka yi tuna ba gama cin abinci ba ka ce bismillahi awwalihi wa yi in za ka shiga ban ga addu'ar da za ka yi in ka fito ga addu'ar da za ka yi in za ka shigo gida ga addu'ar da ake yi in za ka fita gida ga addu'ar da ake yi in yammaci ya yi ga addu'ar da za ka yi in asuwa ta yi ga addu'ar da za ka yi gwargwadon abin da zai iya harbi cewa gwargwadon abin da za a dinga sanya mashi waɗannan azkar su ne suke ba ɗan adam kariya su a suke ba ɗan adam kariya shi ya sanya za a ga a ta makarantu irin na islamiyya yana da kyau cikin manhajinsu a dinga sanya a dinga koya mayara. yara to wannan su ne abubuwan da suke ba ni kariya shi ya sa waɗannan abubuwa da suke faruwa na ta'addanci inda mutanen wuraren suna da wayewa da ilimi to insha Allah ta'ala waɗannan abubuwan da ba su dinga faruwa ba kai waɗannan addu'a insha Allah ta'ala Allah zai tsare ka ko da abin ya zo kuma za ka ga zo da sauƙi ƙwarar da gaske Allah ya tsare mu Allah ya kare mu mala ya ce babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam babi na gaba zai karanta haka ne ko na na ya tsallake yawa ba ya ce babu du'a'i inda saffi fi sabilin lashi wannan babi zai karantar da mu addu'a inda saffi a lokacin da ake cikin sahu fi sabilin lahi na yaƙi jihadi in an je filin yaƙi an shiga sahu na yaƙi to wannan lokacin ana sana a yi addu'a lokaci ne wanda Allah yake karba addu'a abinda Imam al-Bukhari yake so ya karantar da mu anan shine yana daga cikin asbabul ijaba abubuwan da suke jawo Allah ya karba addu'a iktiyarul waqti lid-du'a zabar lokacin da za a yi addu'a akwai lokutan da ya zo a nasi cewa lokaci kaza Allah yana ba da dama a yi addu'a duk wanda ya roƙi Allah Allah zai karba duk da cewa kowane lokaci Allah yana karba addu'a amma a waɗansu lokuta wanda Allah yana ba su kulawa ta musamman wajen karba addu'o'i to idan mutum zai yi addu'a to sai dinga bibiyar irin waɗannan lokutan sai ga Allah ta'ala ya karba masa to shi ne imamul bukari ya kawo mana ɗaya daga cikin irin waɗannan lokutan shi ne lokacin da aka je filin yaƙi za a yi jihadi ga takobi ko bindiga a hannunka ko mashi ga abokan gaba to sai ka yadda a irin wannan lokacin ƙari da bukari haddasa ismailu ƙari haddasa ni maliku an abi hazinin an sahal ibn sa'ad ƙari sa'ata ni sa'ata ni tuk ta hula kuma abuwa musamman Waƙalla da'in turaddu alaihi da a watuhu shi na ya zurun nida saffu fi sabilin lahi wannan hadisun an karɓo shi daga sahal ibn sa'ad a asai kala a tani lokuta biyu tuk tuftahu lahumu abuwa sama ana buɗe ƙofofin sama ana buɗe ƙofofin sama to kaga cewa ana buɗe ƙofofin sama tana addu'a kenan za su bi su tafi wajen ubangiji sa'ad ibn sa'ad marocin wannan hadisin sahabi ne da shi da babansa lahu wala abihi suhuba wa afiru akhiru minas sahaba bin madina an ce shine sahabi na ƙarshe wanda ya mutu a madina ya rasu shekara ta 91 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya rasu kana ismuhu hazanan da sunan shi hazanan fasammahu nabi sallallahu alaihi wasallama sa'adan kana umruhu 15 sana inda wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sace mai suna ya sa mishi suna Sa'ad lokacin da manzan Allah ya rasu shekararsa 15 a duniya a lokacin da manzan Allah ya rasu to shi ne roto wannan hadisin ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ata ni tuttahu lahuma abuwa sama lokuta guda biyu ana buɗa Kofofin sama da haka idan an yi addu'a sai su bitanin su shiga waɗanda lokuta ne sai ce hina ya hadurin nida lokacin kiran sallah lokacin kiran sallah ya hadurin nida ay al'azan shi ne an nida idan an kira sallah ta kowace sallah to tsakanin kiran sallah ɗin nan da iƙama ana ɗan ba da gaf ko to wannan gaf ɗin da ake ba da allah yana karɓa addu'a da an gama kiran sallah kama a tada ikama in minti biyar aka samu to minti biyar ɗin nan gaba ɗayan su wanda ya addu'a sai allah ya karbe ta in minti uku ne gaf haka ko minti nawa ne to a wannan lokacin allah yana karba addu'a shine hina ya hadurun nida na haka lokaci ne wanda ake addu'a shi ya sanya malumma suka ce akwai ladubba na kiran sallah abu na farko lokacin da ake kiran sallah to ana son musulmi ya dinga maimaita abin da ladan yake fada sababin kana cikin masallaci kana wajen masallaci kana gida inda ya sautin yana kai maka ko da kai ba wannan masallacin za ka zo kai sallah ba ana son ka dinga kwaikwayon ladan hatta mata wanda suke cikin gidaje idan sun ji ana kiran sallah to yana daga cikin ladabi mutum ya dinga maimaita wannan kiran sallah ko da ba ka da alwanna in ya ce allahu akbar allahu akbar kai ma sai ka faɗi haka in ya ce ashadu allah ilaha illallah kai ma sai ka faɗi haka mun gani idan an zo wajen hayya alatai ya ce hayya alasala da hayya alifala to a wani lokacin kai kuma sai ka ce la haula wa la quwwata illa billah in ya ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah to yanzu ya gama kiran sallah kenan to ladabi na biyu shine ka roƙa wa manzon Allah alwasila shine wannan abin da ya zo a hadisi Allahumma rabba hazihi da'awati tammat was salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atahu na yada babu innaka la tukhliful mi'ad a innaka la tukhliful mi'ad hadisi Sosai kai wannan shi ne ka roƙa manzan Allah alwasila Allah ce duk wanda ya yi min haka bayan an gama kiran sallah hallat lahu shafa'ati yawmal alkiyama. zan cece shi rana alkiyama malamai sun yi saɓani shi ladan zai yi ko ba zai yi ba waɗansu malamai suka ce zai yi waɗansu suka ce ban da ladan ciki domin shi ladan baya ciki umarnin domin kaga cewa idan sami itumin da faƙulu mithla ma ya ƙulil mu'azzin da ladan ciki kenan in kun ji kiran sallah ku maimaita abin da ladan yake faɗa kaga ba ladan ciki to a waɗansu malamai suka ce haka waɗansu malamai kuma suka ce a zai yi sai dai ba a son ya bayyana sabanin abin da waɗansu ladani suke ta kan laspika sai ka ji suna yi ina ji mini wannan karatun a ƙawar musulmi na go to bayan nan sai ka roƙa sai ka yi wa manzan allah salati shi ma yana cikin ladabi sannan sai ka yi wani zikiri rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula to sai ladabi na gaba shi ne sai kai addu'a in kana da bukatu a wajen Allah ka kalli alƙibla ka daga hannuwanka ka fara gode ma Allah ka yabe shi ka yi salati ga manzan Allah sai ka zo da bukatunka tsawon bukatun na duniya ne ko na lahira an ba ka dama manzan Allah sai za a karba addu'arka da haka wannan kamar da muka faɗa ko da misali za a ga masallatai ina can za su fara yin kiran sallah sai kana ji sai ka yi lokacin da nan suka zo suna yi kana ji shi ma sai ka sake yi wani masallaci ma an kajiyo suna yi in dai sautin na zuwa wurin ka sai ka yi ba a ƙosawa da rubuta maka lada sai in kai ka ƙosa ba za a ce kai wannan ya yi su ya yi wurare da yawa ba a kyale shakara sai in kai ne ka ƙusa ba kai ba to na ba za a rubuta ba ma za ka yi za su rubuta to sanar lokaci na biyu ce wasaffu fi sabilin lashi sai kuma sahun yaƙi don da kalmar allah ku duba adalci na musulunci sai ce filin yaƙi to ba filin yakin wa sai ka dawo wajen kiran sallah kaga an baka dama kai ba ina yaƙi yake yanzu babu saboda musulmai sun yi raunin da ba sa iya yaki musulmai sun yi raunin da ba su da shugaba wanda zai jagoranci yaƙi na shari'a su kaga babu jihadi mun gani to sai ka dawo masallaci har yanzu wannan damar ba ta kubuce maka ba sai ka dawo masallaci hudu lokacin da aka yi kiran sallah to amma ku lura da kyau yanzu mutum ne yake wannan ladabin lokacin da ake kiran sallah bal lokacin ba da ake kiran sallah mutane mun shagaltu da waɗansu abubuwa wanda ba su ya kamata ba musamman lokacin sallar magrib lokacin sallar asuba lokacin asuba yawanci muna bacci magrib yawanci muna cikin waɗansu harakat wani yana filin ƙwallo yana kiran sallah ga an kowa an bude ya adda a roƙa a karba yana sai na roƙa ƙwallo ko yana kan hanya zai tafi ko wani yana da kayan shi zai tashi da kasuwa ko wani abu kamar haka ne to yana da kyau irin waɗannan dubba mu dinga kula da su dama ce ke shi wanda ya iya addu'a shine ne wanda yake zaɓen lokacin yin addu'arsa wanda yake da bukata wajen Allah tsayawa za ka kai fulani kai tani wani lokaci da aka ce ana karɓa addu'a ya eh, lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza sai kai targetin waɗannan lokutan yanzu an ce tsakanin kiran sallah da ikama to shi kenan sai kai targetin kana yana za a kira sallah kana cikin masallaci za a kira sallah ana karewa sai kai amfani da wannan damar sai ka roƙi Allah ta'ala a koko kina cikin gida to kin yi tamin ƙarfe nawa ake kiran sallar magarib ƙarfe kaza to bari yi kokari in gama abubuwan da nake lokacin da za a kira sallah ban komai sai ki ba addu'ar lokaci su ana gama kiran sallah sai ki maza maza ke addu'an nan kafin kuma a fara ikama wannan kuma yana ana san an kira sallah dan ba da tazara ba ana kiran sallah ba kuma a juna ta da ikama ana so a dan ba da tazara yadda wanda ba su yi da shirya ba za su shirya yadda wanda za su roƙi Allah su roƙi Allah ta'ala a wannan lokacin ana sa ba tazara ko da sallan magarce ko ɗanya ne dai ba ya zamanto ana ikama a juna su da kiran sallah abin gaba mun gane allah ya shirya da mu. wannan hadisin hadisi ne sahihi imam malik ya fitar da shi a cikin muwadda haka ibn abi shayba haka abdurrazzaq haka imam al bayhaqi muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin asihul adab al-mufrad nashi sunan haka yana da kyau mu amfani da irin waɗannan lokutan wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala bukatunmu na alkhairi wanda suka shafi mu mu kadai da wanda suka shafi al'umma baki daya kamar yadda duka muka sani al'umman nan tana cikin hali na kayi, akwai fitintun sun bayyana wannan al'umma sai ka kamar an samu cigaba kuma sai abuwa zo su taɓarɓare su lalace babban fitinar da ke damun wannan al'ummar yau shine zubar da jini zubar da jini wallahi jini yana zuba fiye da yadda ke tsaya yadda kasan ana yaki kasar kullum sai an zubar da jinin bayan allah jihar zamfara jihar katsina jihar kaduna yadda su ne abubuwan inda abubuwa suka fi kamari an kayayyar kuma jihar borno kullum zubar da jinin bayan allah ya ce abin ya yi muni yanzu ranar juma'a nan da ta wuce wani gari a cikin zamfara ana sallar juma'a mutanen nan suka liman yana hudu ba sai kawai ga barayin da sun shigo da makamai bisa babura kamun ka ce kwawo sun hana sallah suka hana a yi sallah suka kwashi mutane an ce mutane da suka kwasa sun faɗari biyu suka shiga daji da su sai da suka shiga daji suna da wulis da list ka ji har ke gare su wane wane gane nan to yi nan yana cikin wanda za a tafi da su kenan an gaya musu wanda ake tunanin suna da wani abu a hannunsu suka ware mutum ashirin suka kashe mutum biyar aka ce saura su dawo gida su kuma wanda aka tafi daji da su ciki har da limamin juwa da har da limamin ciki kaga wannan ba ƙaramin musiya ba wasu to haka kullum ake fama da wannan musibar in ba a zo nan ba gobe an je can gobe ku duba hanyar abuja zuwa kaduna yadda ta koma yadda ta koma duk wanda zai bi hanyar nan to ba da kwanciyar hankali yake rinta ba don komi zai iya faruwa komi zai iya faruwa kwanan nan mutanen da aka tare a hanyar suna da yawa sai a tare mutane sai a shiga daji da su abinda zai faru nan gaba shine za su bugo waya sai a kawo musu kuɗi. akwai waɗansu ɗalibai na abu da aka shiga daji suna kan hanyar za su lagos nan aka tare su aka shiga daji da su to abinda suke cewa waɗansu daga cikin iyayensu wanda suka je suka kai kuɗi aka ba su yara sun kai kuɗi sannan aka sako ɗaliban to akwai mahaifin da ya ce sun tafi sun yi waya da su aka ce je wuri kaza in ya je wuri kaza ga wata lamba ya kira ta ya je ya kira su wani mutum ya zai dauke su da mota ashe shi ba mutunan kudin zai kai to suka zo inda za su shiga daji akwai gyaɗin sojoji wurin yadda yake ba labari ina za ku za a gaya musu gaskiya suka ce yawon ba aka dauka za mu je mu kai kudin fansa sojin sai dai suka ce musu allah ya kiyaye hanyar allah ya ba da sa'a allah ya sa a fito lafiya ba laifi an yi waya da shi kuma ga jami'an tsaro amma ba abinda za su iya yi so sai dai mutanen nan suka wuce gaban sojojin suka shiga daji suka je suka kai kudi aka ba su yan uwan suka fito da su to kaga abin da ya kai wannan mataki a kaga magana tunanin jami'an tsaro ma ya kamata mu aje shi a dai sake wata dabara su kuma in kai magana da su su ma za su gaya maka irin matsalolinsu lokacin in sun samu dama lokacin da kamar kwanakin baya mun je idp kam na faskari to wani get sojoji na za mu shiga faskari sai wani soji ya tsaye da sai get sai suka tsaye da ya da suka fahimci daga da yake mun je da motoci hada bangunan magunguna akwai wata mota ta asibitin turai to sun ga rubuta turai general hospital turai mai hospital sai sojan yake cewa <laughs> yake cewa allah ya ji kama mara musa yana ta'adda ce to amin ya ce lokacin shi mun ji daɗi yanzu wahala muke sha saboda ka ɗauki soja ka kai shi daji akwai alamsu tsin da ya kamata a dinga ba su ba a ba su ba wani abu na welfare kuma ka je a harbe ka iyalanka sun shiga cikin bala'i kafin kudin sallamar ka su hito a ba su shi nan sai a ɗauki lokaci mai tsawo to kai ka san haka za a yi ka je ka kai kanka to da irin waɗannan matsaloli ga su nan sun taru sun cunkushe na haka wajibi ne mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ta addu'a Allah ya kawo mana sauƙi da mafita sannan matsala ta biyu shi ne su jami'an tsaron duka su nawa ne su mutanen nan in za su fito operation gayya suke yiwa misali yanzu ba tsari lokal gamban gaba ɗaya 'yan sandan da ke ba tsari division ba su fi mutum hamsin ba gaba ɗayan shi 'yan sandan kakar ba su fi mutum hamsin ba to mutanen nan sai suka kawo hari ƙauye sun zo su uku, to yanzu ko 'yan sandan lokal gamban ɗin gaba ɗaya ka tara ka ce ku tafi me za su iya yi ba abinda za su iya yi da ya sarkin yawa ya fi sarkin karfi karfi ko to balle su wancan da yawan ga karfi sun fi su yawa kuma sun fi su ƙarfi don mai karfi ba makami ne karfi ba to su suna da makamai na zamani masu rafa kansu abinda zai baka mamaki wai har ɓarawon da ke cikin daji iya so bindiga mai kyau wai amma gwamnati ta kasa so bindigogi masu kyau wanda za a ba jami'an tsaro na mamaki abu har barawa wanda ke cikin daji ya iya samu makamai masu kyau wanda zai je aiki da su amma an kasa samuwa a ba jami'an tsaro su tsara bayan allah su abin ya koma wani iri sai dai mai ta addu'a da fatan allah maɗaukin sarki da kawo mana mafita da kara rayukan bayan allah da wani musulmi yake muna roƙon allah ta'ala ya kara ransa kare dukiyarsa da kare mutuncinsa sannan wani abu da yake kara fusata mutane shine me yasa waɗannan abubuwan a arewa kawai ake yin su bayan da a kuda ake yin su amma yanzu kuma sai abin ya canza sai aka dawa nan ake yi kuma an kasa yin komi a kai ci allaka wani ɗauki da mafita su da ganin anan za mu tsaya idan allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi addu'o'in manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ne dai allah shi ba mu na dai a kira sallah wa alaikum wanne